jogou na mochila o shortinho que chega bem. Essa menina é abusada e danada, hein? Pro pai, disse que ia estudar pra amiga, disse que ia dançar. Qualquer coisa diz que ele entendeu errado. As palavras terminam com ar. Enfim, no menu do WhatsApp com o nome e o local. Disse pra ela ficar tranquilinha que só tem baile animal. A Isaac Jay falou. Do baile do Pantanal, elas vêm desse legal. Do baile da Zona Sul, elas da zona leste, elas vêm desse legal. Desce, desce, danadinha, sobe, sobe, danadinha. Desce, desce, danadinha, sobe, sobe, danadinha. Vem que vem se preparando, vai que vai se preparando, vai que vai se preparando, vamos, vai. Vai que vai se preparando, vai que vai se preparando, vai que vai se preparando, vamos, vai. No baile, no baile do favela, ela vem desse legal. No baile das baixinho pro pai dela não escutar, demorou? Danadinha. jogou na mochila o shortinho que chega bem. Essa menina é abusada e danada, hein? Pro pai, disse que ia estudar pra amiga, disse que ia dançar. Qualquer coisa diz que ele entendeu errado. As palavras terminam com ar. Enfim, no menu do WhatsApp com o nome e o local. Disse pra ela ficar tranquilinha que só tem baile animal. A Isaac Jay falou. Do baile do Pantanal, elas vêm desse legal. Do baile da zona baile da zona oeste, elas vêm se legal. No baile da zona norte, elas vêm se legal. Desce, desce, danadinha, sobe, sobe, danadinha, desce, desce, danadinha. Fala baixinho pro pai dela não escutar, demorou? Danadinha.